Mi smo se uz Allahu tebareke ve ta'ala pomoć ovdje okupili večeras sa nijetom i sa namjerom da se opet družimo sa jednom od kuranskih sura, bar sam tako ja nanijetio, i večeras ćemo s Božjom pomoći govoriti o suri koju mi svi često učimo ili bi bar trebali često učiti i o suri koju vjerujem da mnogi znamo na a to je sura Kehf, odnosno pećina. Braćo i sestre, uzvišeni Allah te bareke ve ta'ala je ovu suru objavio u 110 ajeta. Dakle, ova sura ima 110 ajeta. Pripada mekanskom periodu objavi. Objavljena je prije, objavljena je poslije sure El Gašije. Hel etake hadith al Gašije. Koja se nalazi u suri Amme. Međutim, nalazi se po rasporedu u Kur'anu se nalazi poslije sure El Isra to znate. Taj raspored naravno spominjemo čisto da ukoliko bi neko imao dilema zašto je objavljena poslije sure Gašije, a tek se nalazi u Kur'anu ovaj, poslije sure El Isra, da znamo da je raspored sura i ajeta u Kur'anu teukifi, odnosno da je došao direktno po zapovjedi i nadahnuću od Allaha tebareke ve ta'ala Muhammedu sallallahu alaihi sellem i onako kako je Allah tebareke ve ta'ala diktirao i odredio Muhammed alaihi ve je tako znao gdje koji ajet i gdje koja sura treba da dođe. Kaže Muhammed sallallahu alaihi veselem u hadisu, onaj ko prouči, onaj ko prouči zadnjih deset ajeta, u nekim predajama je došlo prvih deset ajeta, sure Kehf, ona će mu biti zaštita od jednog od najvećih iskušenja na sudnjem danu, odnosno koje se može desiti čovjeku ili insanu, a to je zaštita od deđala. Ovi hadisi su došli i u formi onaj ko nauči na pamet. Došli su i u formi onaj ko pročita, ko umije pročitat. Došli su hadisi u formi ko nauči cijelu suru Kehf. Uglavnom, sve hadise kada saberemo vidimo da je riječ o tome da sura Kehf ima veliku vrijednost i da ima svoju smisao zašto je vjernici trebaju učiti, dragi moje sestre. Danas je petak, odnosno već je bio petak, danas je, sada je već subota, i nadam se da smo učili suru Kef. I svakog petka kada učimo suru Kef, hajmo se potruditi da ove smjernice koje sada mi kažemo i dobijemo, da razmišljamo o tome dok budemo, dok budemo učili. Ove smjernice koje spominjemo, cijenjene sestre, se tiču takozvanog tematskog tefsira. Imamo naučni tefsir, ima gramatički tefsir, ima kako su učenjaci klasificirali, poredali. Gramatički tefsir govori dakle o tim gramatičkim finesama u Kur'anu. Naučni govori o naučnoj fantastici u Kur'anu, odnosno naučnom iadžazu Kur'ana. A tematski tefsir govori, odnosno cilj mu je da meni i tebi izvuče i pošalje one lijepe, prefinjene poruke koje ja i ti možda čitanjem ne možemo dokučiti. Ali je Allah dao našu ulemu, naše učenjake koji su dakle nadahnuti od Allaha te bareke toliko pronicali u kuranski tekst da su nam ostavili dakle ove poruke da ih čitamo, da ih iščitavamo, da ih naučimo i da ih živimo i da ih slijedimo. Mi se dakle bavimo u ovim našim druženjima, ovim tematskim takozvanim tefsirom. Da probamo izanalizirati koja je to, što, šta, šta neka sura tumači, o čemu govori, zašto ona o tome govori i na kraju krajeva koja je poruka svega toga o čemu nam govori neka sura. Sura Kehf, ako, je čitamo, a evo, nadam se da smo je jučer čitali, ona, kao što znate, u sebi sadrži glavne četiri priče Zihnija. Znači, glavne četiri priče. Prva priča koju sura Kehf sadrži je priča o čemu? O onim pobožnim mladićima koji su se sakrili gdje? U pećinu, odnosno u Kehf. Druga priča koja se spominje u, ovoj lijepoj kuranskoj suri je pećina o dvojici prijatelja. Jedan prijatelj je siroma, a vjernik, a drugi prijatelj je bogataš, a ne vjernik. I vidite, dragi moje sestre i draga braćo, da nam uvijek zvoni u glavi da je kroz historiju ljudskog roda, od kad čovjek postoji, bivalo mnogo puta situacija da je vjernik siroma i da je vjernik onaj kojim se čini nepravda. Ali je pojenta u tome da mi kao vjernici ostanemo uspravni, znamo svoj cilj, na kraju krajeva bitno je tamo ko će završiti gdje, u džennetu ili džehennemu. Dakle, druga kuranska priča govori o dvojici prijatelja, jedan vjernik, jedan nevjernik. Treća kuranska priča i žive bile, kada čitate Kur'an, uzmite, inače kada Kur'an čitate, kada iščitavate privod Kur'ana, uzmite sebi svesku. I gdje god naiđete na neko kazivanje, aha, spominje se Musa, ali selam, zabilješ sebi od tog do toga ajeta ta i ta priča u toj i toj suri. Možda nećeš ti skontati šta hoće da se kaže, ali ćeš srest nekog učenog čovjeka pa ćeš pitati. I sva ta neka kazivanja u surama koje čitate, bilješte sebi. Jer na taj način kada čovjek čita i uči u namazu neku suru, ljepše se osjeća. Kada imaš sliku, aha, ovo je to kazivanje, prvo, drugo kazivanje, šta se hoće kazati u njemu i tako dalje. Treća priča ili treće kazivanje koje se spominje u suri Kehf je kazivanje o Musau, alihi salatu veselam i kome još? I Hidru. Odnosno Hadiru, jest. I Hidru kako neki kažu ali salatu wasalam da je poslanik bio, Allah najbolje zna. O Musau i Hidru. I četvrta priča ili četvrto kazivanje koje se spominje u ovoj lijepoj suri je kazivanje o Zulkarneinu. Zulkarnein, za kojeg opet neka ulema kaže da je i on bio poslanik. Allah najbolje zna, pa ćemo kazati Ali salatu wasalam. Inače, drage sestre, da znate da je Zulkarnein, odnosno kroz historiju ljudskog roda, ovo je sad jedna E, desetosekundna digresija. E, dvojca su ljudi vjernika vladali Dunjalukom, a dvojca nevjernika. Dvojca vjernika koji su vladali Dunjalukom je bio ko? Zulkarnein, ovaj koji se spominje, i drugi je bio ko? Sulejman alaihi salatu To su dva muslimana, dva vjernika. A dva nevjernika koji su vladali Dunjalukom je bio prvo ko? Faraon, lanetullahi alihi i druga osoba koja je vladala Dunjalukom čitavim je bio onaj Nabukodonosor. Ako ga znate, ga, vjerovatno ste čitali, on se spominje tamo ovaj, i, kroz kuranska kazivanja i u hadisima se spominje Nabukodonosor, dakle koji je palio, žario po svijetu i bio jedan veliki silnik i tiranin. E vidite, ova četiri kazivanja, kad god Allah spomene jedno kazivanje u ovoj suri, obratite pažnju kad čitate suru Kehf, uvijek nakon jednog kazivanja, nakon drugog, nakon trećeg, nakon četvrtog, poslije svake priče Allah dadne 5, 6, 4 ili 10 ajeta kao komentar ili kao poruka dakle na tu priču i na to kazivanje koje nam se spominje. E vidite, moramo spomenuti o čemu govori svaka od ovih priča da bismo mogli ući u ovo naše predavanje, u ovaj naš ders večerašnji. Malo da uđemo. Prvo kazivanje govori o mladićima koji su bili vjernici. Znači, Zihnija imaš čestite mladiće, pobožni ljudi. Svatili Allaha, spoznali Allaha, Allah i nadahnu i povjerovali u Allaha. A živjeli su u vremenu totalnog nevjerovanja. I vladar, i narod, svi nevjernici. I onda su ovi mladići pozvali i vladara i pozvali narod. Međutim, šta se desilo, ko što obično biva, vladar mučio, patio, proganio, ganio, sudio im se i tako dalje i tako dalje i oni su bili nadahnuti od Allaha da se sponuđe u pećinu. To govori prva priča. Na nju ćemo se opet poslije vratiti. Uglavnom da znate, prošli su ovi mladići teške situacije i na kraju su bivali u situaciji da se sklonu. To je ono kad dođeš ne možeš više ništa uraditi, makar se skloni, čuvaj sam sebe. Druga priča koja spominje vjernika siromaha i nevjernika bogataša. A bili babi prijatelji bio, zamisli Zihnija. Znači, ovo je priča u, e, kojoj se spominje e, gdje Allah kaže Vadri blehu mesel leini ovaj, spomeni im dvojicu ljudi dža'anna li ehadihima džennetini jednom od njih dvojice smo dali velike džennete spominje dva dženneta je dato misli se na bogatstvo, na njive, na palmovike na sve ono što je u to vrijeme jel, značilo bogatstvo i onda je ovaj vjernik njega pozvao, boj se Allaha, čitajte suru pa ćete vidjeti tamo, boj se Allaha, pa zašto ne bio vjernik, pa vidi Allah ti dao, pa... A on iz inata neće i kaže, zar ti misliš da ćemo mi biti proživljeni? Zar ti misliš da kad mi pomremo, hađija, da kad pomreš, kad istruhne, kad se kosti raspadnu, kad prašina postaneš, da će te neko živiti. Treća priča govori o Musau i Hidru. U Kur'anu, drage sestre, kad god Allah govori o Musavu, neizostavan dio je i govor o Faraonu. Međutim, ovdje Allah u ovoj suri ne spominje Faraona uopšte. I zato, subhanallah, vidjet ćemo na kraju ovog našeg druženja večeras da to ima veliki svoj smisao. Jer je Kur'an takva knjiga. Allah spominje na određenom mjestu, u određenom kontekstu i određene osobe i određene likove i određene situacije ciljano i s namjerom. I vidjet ćemo zašto je Allah to spomenuo. Zašto baš je Allah spomenuo Musa i Hidra. I vi dobro znate šta se tamo između njih dvojice dešavalo. Musa je bio poslanik, a došao ga Hidr da ga poduči nekim stvarima. A zar, nije logično da Musa kao poslanik podučava Hidra? Jer poslanik treba da ima najveće znanje, jel da Međutim, došao Hidr da poduči poslanika. Četvrto kazivanje govori o Zulkarneinu. Jednom pravednom vladaru, jednom pobožnom insanu, Allahovom dobrom robu, koji svojim podanicima i pored svoje vlasti, i pored moći, i pored para, i pored imetka, želi svojim podanicima ono najbolje i najljepše. To su četiri kazivanja koja nam se ovdje provlači. E sad vidite. Jedna od poruka, jedna od poruka ove suri, odnosno ovih ovih kazivanja, sve četra ova, kazivanja, je ta da mi često ne poznajemo pravi smisao u stvari. Pogledajte. Mladići se sklanjaju u pećinu, bolan. Kućeš u pećinu. U peći, pećina je simbol strahote, mraka, neizvjesnosti. Kućeš u pećinu se skloniti. A njima Allah baš rekao sklonite se u pećinu. Vidite, subhanallah. Kažu učenjaci, ako bismo mogli sumirati jednu od poruka iz ove četiri priče, je ta da jednostavno mi smo bića koja u ogromnom broju slučajeva apsolutno ne zna pravu suštinu stvari. I u pogledu Allaha, i u pogledu vjere, i u pogledu, evo recimo, hajmo sad spusti stvar na akidu, na fik, na hadis, i u pogledu naših dunjavskih stvari. I zato treba čovjek, zato je poslanik Ali Slat Veslam, drage sestre, nas podučio. Ono što ne znaš detaljno, što ne znaš potanko, šuti. Pokori se onome što znaš i selam aleikum. Pogledajte mladiće, ošli u pećinu, čuju pećinu. Pogledajte ovi, ovu dvojicu prijatelja. Ova njega jadan i on se njemu izruguje. Čak se u tefsirima spominje kako ga je vrijeđao, kako ga se ismijavao, ali on ustrajan. On i dalje ustrajava. Mislim, suprotno našoj nekoj logici. Treće kazivanje. Kazivanje u Musao i Hidru. Gdje jedan poslanik biva u situaciji da sjedi na koljenima i uči od čovjeka kojeg ne zna. Nelogično. Četvrto kazivanje. Zulkarnein jedan vladar, pazite, jedan vladar Dunjaluka spušta se na taj nivo da ga ljudi praktično gdje je tamo došao u ona određena mjesta, spominje se da su ga izbjegavali, nisu ga htjeli nahrant. Kažu učenjaci, jedna od poruka je to da mi trebamo se pokoriti Allahu, uradi što je do nas i oslan se na Allaha. Jer ne znamo potanko mudrost i suštinu stvari. Vidite vi iz te pećine je podnikao veliki hajr. Šta se desilo poslije? Oni mladići, kao što znamo, koliko su proveli u pećini? Koliko Allah kaže? Sela sam jetin, tri stotine i šta još? 309 godina. Vazdadu tis'a. 309 godina um, Allah je umrtvio, spavali. U tefsirima se spominje, drage sestri, cijenja braću, da čak nisu se ni prevrnili. Da su tako spavali. U nekim tefsirima stoji da su se okretali. 309 godina vrtili se. Pa kaže što su se okretali, vrtili se ono s jedne strane na drugu, zato da tijelo ne zamre, subhanallah, pazite. A mrtvi bili. Kako je Allah dao. Ali vidite vi, subhanallah, mudrosti, iz te pećine, kad su oni probudili i otišli u grad dole, zikrija, sve vjernici. Allahu ekber. Oni su posijali i otišli. Posijali i otišli. Allah im dao sklonite se. Gdje da se sklonu? U mjesto koje mi zadnje izabrali čuju pećinu se sloniti, škorpioni, vukovi, zmije, ko bi još u pećinu se Ali ovo je dokaz, ova sura nas uči da iako nekad ne znaš tačno neku stvar, kod Allaha je gajb. Ti uradi ono što Allah od tebe, od tebe traži. Uradi što Allah traži i prepusti stvari Allah. E sad vidite ovu. jesmo koliko toliko ove četiri stvari povezali, ove četiri priče povezali. Kažu islamski učenjaci, koja je veza između ove četiri stvari? Kakva je veza između ove četiri stvari? Šta je veza između ove četiri priče, između ova četiri kazivanja? I zapamtite, ovo bilo dobro ko piše da se zapiše. Kad učimo suru Kehf, pa pređeš jednu priču, drugu priču, treću i na kraju staneš i kariš, aha, Allah poručuje da je osnovna veza između ove četiri priče, a to su iskušenja. Iskušenja, drage moje sestre. Koja iskušenja? Ima li neko od nas ovdje da je nisam nija dok nisam učio i Da je neko razmišljao koja su to četiri iskušenja koja nam Allah spominje u, ovoj, u ove četiri priče. Ova četiri iskušenja, drage sestre, ovo su najčešća iskušenja koja mene i tebe zadese u našim životima. I ona se ponavljaju od Adama i do sudnjeg dana će trajati. Četiri najčešća i najosno, najveća iskušenja koja ljude zadesi. A to su prvo iskušenje koje se desilo onim mladićima u pećini. Mladićima u pećini. Šta su oni, kud su pobjegli? Zbog čega su pobjegli? Zbog čega su mladići pobjegli u, u pećinu? Pobjegli da sačuvaju vjeru. I mi dobro znamo da je nas poslanik Alislam Islam Hadžija naučio. Kaže, kad dođe vrijeme pred dan, da ne možeš jednostavno biti među ljudima, bježi u brda sa svojim stadom, da čuvaš sebe i svoju porodicu i svoju vjeru. Doće takvo vrijeme pred dan. E vidite, ovi mladići, kad su vidjeli, narodi ubit, vladar hoće da ubije, hoće da im muče, hoće da ih pate, ne daju im pričat, ne daju im disat, ne daju im živjet. živjet. Šta su radili? Pokupili se i otišli u peći Otišli u Iskušenje u vjeri. Drugo iskušenje je iskušenje iz druge priče. Koje se iskušenje spominje u drugoj priči? Ako je neko od nas razmišljao, rekli smo druga priča je priča o onoj dvojci prijatelja. Iskušenje u imetku. Zapamtite, sestre i draga braćo. Iskušenje u imetku. Zato smo spomenuli onu dvojicu baba. Onog bogataša koji nije vjerovao u Allaha i nije htio da vjeruje u Allaha. I kažu islamski učenjaci, jedan od najčešćih razloga zašto ljudi ne vjeruju je imetak, bogatstvo, jer to udari u glavu, osile se ljudi. I zato nam Allah podcrtava ovdje, u ovoj drugoj priči se, ona se vrti oko iskušenja u vjeri. Kad budete čitali ovu priču, iskušenja u imetku, kad budete čitali ovu priču, Obrate malo pažnju na sve njene ajete, na taj dijalog između prijatelja muslimana i nemuslimana i na neke zaključke na kraju. Pa ćete vidjeti šta nam govori. Uglavnom važno je, sva se sura vrti oko iskušenja. Glavno iskušenje iskušenje mladića, to je iskušenje u vjeri. Drugo iskušenje koje se spominje je iskušenje u imetku. Nemojte, drage sestre, misliti da ako smo kazali da smo vjernici, da nas Allah neće iskušati. To je naša najčešća boljka, nas, danas koji živimo. Zar ovi mladići nisu uradili sve? Pa pozivali vladara, zamislite, pozivali vladara. Vladara koji ih je ti ubit hađija. Ali ako svirnik ti imaš, tebi je žao da neko gori u vatri. Pa ti je drago, normalno, nećeš biti dosadan, nećeš biti naporan. Ali treba da dostaviš, da ljudima kažeš. Ljudi, vjerujte u Allaha, pozvat ljude. I mi često ne razumijemo ove stvari. Mi bismo da i davetimo, i da vazimo, i da klanjamo, i da i badetimo a da nikakvih iskušenja nema. Da nas nikad niko u tramvaju, u trolejbusu, na ulici ne pogleda poprijeko, da nam, se, da nam se nikad niko ne smrkne, da nikakvih poteškoća nema. Mi bismo najviše tako, najradije tako vodili. Međutim, Allah nas u ovoj suri podučava. Vjernici i ljudi koji pozivaju u vjeru, neminovno je da im bude čak iskušana njihova najveća stvar, a to je vjera. Do te, ljudi, mjere možeš biti iskušan. Ljudi zbog vjere završi u zatvorima, na vješalima. Ljudi zbog vjere su danas u zatvorima po, po 20 godina, mi dobro znamo, ovi masovni svjetski zatvori. Iskušenje u vjeri, drugo iskušenje, iskušenje u imetku. Treća priča, koje, koje iskušenje se u trećoj priči spominje? Rekli smo da se govori o Musau i Hidru. Šta bi ovdje moglo biti, dakle, tema ove priče? I, iskušenje u znanju. Drage sestre, kad čitate ovu priču, iskušenje u znanju. Zašto iskušenje u znanju? Allah nam hoće kazat, bolan, Vidite vi Musa a.s. on je poslanik. On je poslanik. Najpreći je on da ljudima dostavlja znanje. Međutim, Allah ga iskušao s time, šta? Pa mu poslao nekoga ko njega treba da poduči. Nekoga ko čak više zna i od njega kao poslanika. A vidite, nije lako. Danas su mnogi ljudi iskušani znanjem. Okitili se diplomama, profesori, magistri, doktori, hafizi, ovako, onako. Ne da sebi prići. Ne da sebi prići. I zato, subhanallah, Allah ovdje podcrtava primjer Musa, i salatu koji je na kraju kazao šta zihnija. Musa, islam kaže se teđiduni, inša Allahu sabira. Vidjet ćeš kada ću biti strpljiv. Najveća, odlika i lijepa osobina kod ljudi koji imaju znanje je da kaže vidjet će da ću biti strpljiv da ćete poslušati. Jer pametni ljudi ne daju da, neće da budu poslušni, on samo hoće da govori. Najljepša osobina koja se može naći kod bogatih ljudi je šta? Da bude darežljiv. A najveća osobina koja se može naći kod, kod moćnih ljudi, jakih ljudi, vladara je šta? Da bude milostiv. Subhanallah. I ljudi, kad vidiš pametnog čovjeka, a vidiš ga da je skroman, da je ponizan, da, je spreman saslušati onog naj, najobičnijeg čovjeka sa ulice, čovjeka koji mete ulicu, znaj da je to Allahu dobar rob. Jer bit pametan imat znanje i okiti se diplomama, još kad te malo svijet ono zafali, pofali, nafali, onda je teško, hajde ja, vjeruj, ne da šetan da ti šutiš, onda ti si glava, ne, kak, šta s time pričat? E vidite, u ovom, u ovom kazivanju Allah nam kroz primjer Musa alaih kaže pa bolan Musa je bio poslanik. Poslanik, došao mu obični čovjek koji, koji on ne zna. I Musa kaže, vidjet ćeš da će biti strpljen i da ćete slušati. Subhanallah. Četvrta priča, četvrto ukazivanje. Koje se iskušenje ovdje spominje mu Allah spominje Zulkarnejna vlast, a to je iskušenje u vlasti. Subhanallah. Iskušenje u vlasti. Mi sad odmah mislimo, drage sestre, na, vladare, na ministre, na ove, na oni Ne, pa i ja i ti imamo neku vlast u svojoj kući. Pa. Pazi se, boj se Allaha u svojoj kući spram onih osoba nad kojim imaš vlast. Pa makar nad svojim djetetom. Jer mi smo često sileđe na svojoj djeci. Često. mi, uglavnom se žalimo, kad kažemo vlast i vladari, mi se žalimo na ljude baš koji su vladaju državom, gradom, općinom, nebitno. A ne stavljamo nikad sebe u situaciju jesmo smo mi ti koji imamo vlast. Evo kako, bi se, kako se mi ponašamo u nekim stvarima gdje imamo neku moć, neku vlast. I Allah upravo u ovom četvrtom kazivanju, četvrtoj priči nam podcrtava iskušenje u vlasti. Zapamtimo, ovo su četiri najčešća i najveća iskušenja koja ljude zadesi na Dunjaluku. I mnogi ljudi na, ovim, na ovim iskušenjima padnu. Koliko je ljudi koji pritisnuti sudovima, ucjenama ostave vjeru. Allah iskuša u vjeri. Ostave vjeru ne uzbilaj tala Koliko je ljudi koji zbog svog znanja ufuraju se, vidiš ga na kraju zalutu. Koliko je ljudi zbog svojih para i metka zalutu. Koliko je ljudi zbog malo vlasti, bila dobio malo, predsjednik mjesne zajednice ne da priča sa sobom. Najobičnijeg sela predsjednik. To je naj, naj, naj, najuzbiljnija stvar. Ja sam lično sretio te ljude. Vjerujte da ljudi ne daju gledati u sebe. I zato, subhanallah, trebamo, trebamo o ovim stvarima razmišljati. E vidite, dragi moje sestre, subhanallah, Kur'an je, čudo. Vidite, Kur'an nam ispriča jednu suru pa nam kroz tu suru dadne neke naznake šta se vrti, šta je tema te sure. Pa evo ovo što mi sad pričamo. Ali Kur'an nikad ne ostane na tome. Kur'an nije doktor koji ti samo kaže ovaj, ima ta i ta bolest, pa ti idi po njivama traži trava kak i liječi se. Kur'an je doktor koji šta? Dadne ti dijagnozu, uspostavi bolest, dadne ti recept, dadne ti lijek, i to ti ga džaba Ne treba ga ni kupovati ni plaćati. I zato je Kur'an ovdje hađija. Za ova četiri iskušenja zapamti hađija red svojim sinovima. Kad budeš i unučadima pričaj, svakom priča. Za ova četiri iskušenja, najteža iskušenja koja spominje sura Kehf, Allah je spomenuo i onog pokvarenjaka koji vuče te konce smutnje. Ko vuče konce smutnje? Iblis. Šeitan. Tako je. Iblis, lanetullahi alejhi, dragi sestre. Nema ni jednog belaja na ovom polju. Da čovjek padne na ovim iskušenjima, a da, mu nije prišao šeitan. I vidite, subhanallah, Allah prvo spomene ova prve dvije priče. Otvorite Kur'an pa malo pogledajte. Idu prve dvije priče i onda Allah spomene Iblisa. I onda idu druge dvije priče. Kao da Allah hoće da... E ovo usredi što je on, on, to sve izaziva. Efetettehizunehu wa zurrijetehu eulija min duni wa hum lekum Zar ćete njega i njegov porod uzeti za svoje zaštitike a on vam je otvoreni dušman. Prvo je Allah spomenuo dvije priče, pa onda i blisa, pa onda druge dvije priče. Pa kažu učenjaci, čim je ovo u sredini, znači nešto je to isto ko stožina oko koje se sino vrti. Sve što je u sredini treba obratiti pažnju. Pa pošto je Allah spomenuo i blisa između ove dvije priče, učenjaci kažu to nam je dovoljan dokaz da znamo da je glavni uzrok svih smutnji među ljudima. Dvojica se braće je posvađala, dva brata ne govori, dvije sestre ne govori. Ovaki glavni uzrok smutnji je i blis lane ali koji mene i tebe, draga sestro, ne voli. Koji mene i tebe ne voli. E dobro, <clears throat> Imamo li mi sad jasnu predstavu zašto mi učimo suru Zašto? Evo, sad spomenuli smo glavnog pokretača smutnji. I sad padne li tebi na pamet onaj hadis zikrija, čekaj, pitaš se ti, aha, čekaj, čekaj, vidiš ti ta iskušenja, to sve, glavni pokretač je Ibli i Slane Tula. Što nam je poslanik rekao da učimo suru Što nam je rekao? Pa pitamo se ja i ti, zašto hadisi onoliki o suri na kraju krajeva nije došao hadis učite suru Kehf, bit ćete bogati ko za suru Vakiju. Učite suru ovu, bit ćete beričetli. Nije došao hadis. Došao je hadis, učite suru Kehf da biste se šta? Zaštitili, od čega? Od najvećeg fitneđije. Subhanallah. Vidite, sura nam govori o iskuše, kako nas Allah navlači, jel de? Da kroz ovu suru shvatimo jednostavno i hadise poslanika ali islama. Prvo nam kaže gdje su iskušenja, što su iskušenja, kakva su to iskušenja. Onda nam kaže ko donosi iskušenja i onda ti poviješ pa zato nas je poslanik toliko puta podstako da učimo suru Kehf. I ne samo da je učimo, nego da je naučimo na pamet. Jer će sura kef šta kaže Muhammed sallallahu koje nauči, koje nauči ili njenih prvi deset ajeta, u drugim predajama je došlo ko bude čitu suru i ili njenih deset ajeta, bit će zaštićen od čega? Od najvećih smutljivca. Ko je najveći smutljivac? A ko je njegov general? Ko je general u Lametullahi? Deđal. I zato je poslanik sam kazao u drugom hadisu. Od Adem a.s. do sudnjeg dana nema većeg fitneđije od Deđala. Nema većeg iskušenja ljudima. Subhanallah. Džaba ništa, ni bolest, ni siromaštvo, ništa, ništa to je nikakvo iskušenje u odnosu na Deđala. Jer će Deđal ljudima, neki, neki će ljudi možda doći do dženeta i Deđali okreni. Ne uzubi I zato, drage moje, se zvite subhanallah kako je i hadis i Kur'an, kako je sve povezano. Pa nije džaba znači učiti suru kef, koja nam govori o iskušenjima, koja nam govori o pokretačima iskušenja i koja nam govori o tome kako se zaštititi od tog velikog fitneđije jer vidite, subhanallah, još jedna druga stvar koju, ćemo sad vezati za, ove četiri priče koje smo spomenuli. Ja lično da vam kažem, ja, ove stvari ne bi nikad znao uskontat sam dok nisam, hvala Allahu, jel, pročito od ljudi koji su ulema, koji su učenjaci, kojima je Allah otvorio vidike. Jer vidite vi, to je nevjerojatno kako ljudi kad čitaju Kur'an, kako imaju moć razmišljanja. Kaže, kad pričamo o četiri priče i ova četiri glavna iskušenja, jesmo i zapamtili zihnija, kaže upravo na ta četiri glavna iskušenja na, na tome će raditi ko? Deđal. Subhanallah. I zato između ostalog trebamo učiti suru Kehf. Jer će on iskušavati ljude upravo na ove četiri stvari, četiri iskušenja koja smo spomenuli kroz ove četiri priče. Vidite vi oko čega se sad vrti cijela sura Kehf. Ona hoće da nas spasi i naš dunjaluk, hoće da nas spasi ahiret, hoće da nas spasi od tog jednokog pokvarenjaka, odnosno deđala. I kaže se u tefsirima, deđal će zihnija, deđal kad dođe, kaže prvo što će iskušati ljude, iskušat će uvjere. Iskušat će ljude uvjeri. Pazi, subhanallah. Kako će iskušati ljude uvjeri? Doći će jednostavno sa takvim čudima, sa takvim čudesima, da će ljudi povjerovati u njega kao Boga. Deđal hađija kad dođe, on će činiti stvari da će ljudi koji nisu, koji su onako slabi vjernici, povjerovati u njega da je on Bog. Pa će prvo iskušenje s kojim će Deđal doći bilo biti šta? Ovo prvo iskušenje iz sure kef koji se spominje u prvoj priči, a to je iskušenje u, u vjeri. Ovo povješte sebi. Prva priča, prvo iskušenje iz priče je ujedno i prva stvar koju će raditi Deđal, a to je iskušenje u u tefsirima se kaže drugo iskušenje koje će Deđal urad s ljudima. Je iskušenje koje je spomenuto u drugoj priči, moj nermine, brate. A šta smo rekli da je drugo iskušenje u priči? Iskušenje u imetku. imetku. Kako će, kako će Deđal iskušati ljude u imetku? Šta će raditi? Subhanallah. Kaže, doći će ljudima i kazat, jel suša? Nema pšenice, glad, nema žita, nema ničega, sve propalo. I onda on kaže, kišo padaj. Pada kiša, kako kiša pada moj Zenija, tako niče šenca. Pa će, kaže, Deđal učinit Allahovom voljom, Deđal će učinit da se ljudi obogati nakon što su fukara i sirotinja bili. Pa će na taj način ljude preko te svoje fitne i preko te svoje finte ljude iskušati dakle u imetku. Postaće bogati svi na jednom. To će njegovo drugo iskušenje biti. A vidite, subhana Allah je baš u ovoj drugoj priči spomenuto to drugo iskušenje. I zato trebamo učiti puno suru Kehf. Vidite vi kolika je ona zaštita od Deđala. Treće iskušenje s kojim će Deđal doći je iskušenje iz treće priče. Upravo će on i to raditi. Iskušenje u čemu? U znanju. Kako će Deđal iskušati ljude u znanju? On će jednostavno doći pred ljude i kazati doći im sa nekim vijestima koje će vijestima i haberima koji će se obistiniti. Dođe i kaže sutra će biti to i to, sutra mi stanemo to i to. Dođe i kaže za mjesec dana će biti to i to, za mjesec dana bude to i to. Kažu ljudi ti si Bog. Ne uzubi Pa će na taj način Deđal iskušat ljude preko znanja, preko svog znanja. I zato između ostalog učimo suru Kehf, da nas ona prosvijetli, ona će nas prosvijetliti. Jer kuranski ajeti, svaki harf, draga sestro, kojeg učiš, on taj bukvalno svijetli, prosvjetljavate. A gdje ima Allahovog nura i Allahovog svjetla, tu su daleko i i šeitani. Četvrto iskušenje, vidite su malo, baš ono što je u suri, kažu učenjaci, to će i Deđav raditi. Ovo je na osnovu hadisa, poslanika sallallahu alaihi sellem. Četvrtu stvar koju će Deđav raditi, šta? Je iz četvrte priče, a to je iskušenje u, u vlasti. Kako će to raditi? Kaže, toliko će ljude sa ovim svojim šajtanucima obenđijat, da će mu bukvalno dolaziti klanjat se. Vladat će ljudima. To vam je isto kao ono što, što možemo vidjeti, da kažemo, jel, neki čudni ljudi danas koji žive na ovom dunjaluku, koji se bave svačim, bukvalno vidiš ljudi im robuju. Nikakvog jasnog povoda i razloga, ljudi im robuju. Pa će Deđal sa svim ovim fitnelucima svojim koje posije među ljude, to do te mjere ljude obenđijat, da će se ljudi pokoravat Neka ulema, drage sestri i ciljena braćo, je spomenula da je Deđal već u ovom vremenu živi. Naravno, Allah najbolje zna i ja lično nisam zastupnik ovog mišljenja. Ali recimo, nije zgore da ga spomenemo. Da je to novac, da je to para. Da je to para. Zar se ljudi ne ubijaju? Zar se ljudi ne ratuju? Zar se ljudi... To su argumenti ove uleme moderne, savremene, koji kažu tako nešto. Allah najbolje zna, na osnovu hadisa naravno, da <clears throat> više da, da ovo nije tačno. Ali uglavnom, ovo je samo jedan primjer. Evo, para može biti primjer ovoga što smo rekli četvrtog iskušenja. Da će toliko ljude obenđijat, da će jednostavno mu se klanjat. Zar se ljudi danas ne klanjaju pare? Zašto se ljudi svađaju? Što mi u džematu nismo dobri jedni s drugima? Allaha mi nije nismo dobri zbog, zbog toga što, ne znam ni ja, zavidimo jednim drugima što puno klanjamo. Nije to. Nismo dobri zbog dunjaluka i zbog para. Et, Allah će, dakle, bi i ta'ala, Allahovom dozvolom, Deđal će imat takve ovlasti od Allaha, da će toliko na ljude uticat, da će bukvalno sa njima ovladat. Biće spašeni samo oni nermine, brate, koji budu Čvrsto vjerovali u Allaha. A jedan od recepata kako se spasiti od deđala je šta? Učit suru kef. Subhanallah. Učit suru kef. Vidite ovu. Kažu učenjaci, Poruka ove sure, jedna od poruka ove sure je dakle zaštita, da se zaštitiš od smutnji. Da budeš sklonjen u smutnji. Subhanallah. Ima li neko od nas da ne bi volio da bude sklonjen od smutnji? Evo, u džami, u džematu našem, u dravi nastupe neke razmjerce među braću Ima li neko da, ne bi volio da bude sačuvano te fitne? I da kaže, slušajte braćo, nemojte tako, nije, nisi niti u pravu, nisi niti, hajmo naći zajedničku. Međutim, kad, kad ljudima ovlada onaj neki ego, kad svako ima svog šeha, svoje mišljenje, a to se najčešće dešava kad ljudi nemaju tog unutarnjeg potencijala. Drage sestre, ljudi uglavnom jedni s drugima kuhaju, jedni druge ne podnose, firke, razilaženja se dolaze zato što, šta? Nema unutrašnje one snage koja će kada, čekaj, ja ću makar šutit, makar bio u pravu, samo da džemat ide naprijed. Džemat je bitan. A ova sura nas, čitav Kur'an je na, kraju krajeva zbog toga. Da nas sačuva od tih stvari. Jer najviše što šteti nama je da se raziđemo. ima jedan hadis kojeg ja nikad nisam do sad čuo i pročito ovaj, doskora, a to je bilježge mam tirmizi. Subhanallah. Kaže, e šeitanu, e, e, kad je se šeitanu en ja budehul musallun. Kaže, šeitan je izgubio svaku nadu nermine da mu se vjernici klanjaju. Nema on tu šta tražiti. Ne može on sad tebe preveslat, ako Bog da i mene pomoći. Međutim, kaže, gdje njegova nada leži? Velakin fit tahrisi bejnehu. Subhanallah. Njegova nada leži u tome da ih zavađa i da se cijepke i da se dijeli. Tu je, on ne može da podnese, ne može nam drugačije nikako naudit i onda on preko ti naših sujeta. A kako nastaju sujete? Pa kad si unutra nedovoljno pun. Vjerujte, učenjem Kur'ana, zikrom, iskrenim ibadetom se te stvari do te mjere čiste. Pa jer zar mi mislimo da Omeru nekad radi Allahu anhu nije bilo krivo na neke ashabe? Zar mi mislimo da oni nisu imali nekad razloga da se jedni s drugima razmire ili da se, da raziđu? A jel se to desilo među prvom četvorcom halifa da kažemo da su oni bili sebe, da su bili razlog? Pa i među svima ashabima, onim najistaknutijim među poslanikom, sallallahu Nije se desilo. Zašto? Zato što su svi Radije ušutili, makar ja bio u pravu, ali neki je džemat naprijed. I ova sura ima cilj za cilj da nas sačuva od tih i drugih vrsta smutnji, fitneluka. I drage sestre, i draga moja braćo, ja mislim da mi danas kao mu'mini, kao vjernici, kao namažije, kao kuranlije, kao postači, nemamo, elhamdulillah, problema sa ovim nekim direktnim napadajima na vjeru od strane šetana. Da nas Allah sačuva ali zato imamo i kako problema da sačuvamo svoj saf. I mi dobro znamo unazad, evo, ovih zadnjih 5, 6, 10 godina, šta se sve desilo u džematu? Šta se sve desilo u džematu? I zato, subhanallah, posle svake ove priče, Allah, ono što smo kazali na početku predavanja, Allah daje recept. Uzmite suru Kehf, kad pročitate priču o mladićima u pećini, vidjet ćete da ide nekoliko ajeta, do deset ajeta, 15 ide o tome šta treba raditi da bi se sačuvao iskušenja u, vjeri. I zabilježi to u sebi u defter. Pa čitaš drugu priču, iskušenje u imetku, onom dvojici prijatelja, ide 10, 15, 25 ajeta, nebitno, kao recept, lijek, šta treba raditi da bi se sačuvao od tog, vrste iskušenja i te fitne. Dakle, Allah nam je došao sa rješenjem i apoteka i farmaceut, sve ima zihnija, ništa ne treba. Znači besplatno. E vidite ovdje, koje, moramo spomenuti naravno ta rješenja. Koji su to, koje, da kažemo, koje su to lađe spasa koje Allah nudi ovdje sad za ove probleme? Iskušenje u vjeri, iskušenje u, u imetku. Vidite, subhanallah. Ovo zapamtimo, drage sestre. Vi ste ovdje u školi Kur'ana. I nemojte ovo nikada zaboravite. A i ova braća moja koja ovdje oko mene slušaju. Prvi recept, prva lađa spasa od iskušenja, od ovih vrsta napada je dobro društvo. Subhanallah. Allah je prvo to spomenuo. Kako? Vaspir nefseke ma'al ladine jed'une rabbehum bil gadati wal ašiji juri. Kaže ti budi ustrajan sa onim koji su željni Allahove naklonosti. Koji žele Allaha koji jedune rabbehum bil gadati vel ašiji, koji i jutrom i navečer Allaha mole. Ustraj u društvu sa vjernikom, sa vjernicama. Nekad ti teško, nekad ti mrsko, nekad si bezvoljan, pa svima to nama dođe. Ali ustraj, jer znaj da, će, da je dosta lakše i jeftinije podnijet taj neki trenutni umor, trenutno neraspoloženje, nego one posljedice koje mogu nastupiti kada ostaviš dobro društvo one su daleko skuplji. Daleko skuplji. Prva lađa spasa, zapamtimo, dobro društvo, hajrli sjelo. I tome nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio u brojnim hadisima. Možda smo spominjali na nekom dersu. Poznati hadis bilježi ga Buharija i Muslim. Kaže innema mesalu džalisi salih i bal su su'i ke i miski ve nafih Uglavnom u prijevodu otprilike dobar prijatelj je kao prodavač mirisa. Uvijek ukoristiš se. Uvijek imaš fajde. Dobro društvo je bolan. Evo vidite, mi smo sad ušli ovdje u ovu kuću, ja pitam ko je ovako fino na mirisu. E to je to. Sad ćemo izaći iz ove kuće, mirišemo od ovog mirisa. Dobar prijatelj je ko miris. Ili kao čovjek koji prodaje miris. Kad mu uđeš u radnju, ako ne kupiš miris, možda će te pokloniti. Opet imaš dobro. Ako i neku, ako ti ne pokloni, vjerovatno ćete te malo našpricati, opet mirišiš. A ako te i, na, ne namiriši, neće te glava za od njega. Tu je dobro, jel da Tu je dobro društvo. I zato je prva lađa spasa dobro društvo. Druga lađa spasa, sjećanje na ahiret. Vidite, subhanallah. Kad čovjeka, drage sestre, pritisnu ova iskušenja, iskušenje u vjeri, mnoge su možda sestre prošle tu, pogotovo pod nikabima, braća, gdje ljudi napadaju, gdje ljudi vrijeđaju. Evo neki dan čitam, si jučer čitam vijest, pa mogu sam plakat, vjerujte. Brat koji ima najnormalniju bradu, pa izgleda da je jadan ogulio. Kažnjen pet mjeseci i 30% od plaće u našoj graničnoj službi zato što je klanju Radi čovjek na graničnoj službi, graničnoj policiji. Pet mjeseci od plaće je kažnjen zihnija. 30%. Svakog mjeseca ti, zato što je viđen da klanja na mjesto. Na radno mjesto. Pa Allaha mi u Europu, gdje god odeš ljudima, ljudima nikakvih problema nemaju ljudi da klanjaju. Bilo gdje, na, bilo kojem mjestu. Za vrijeme posla. Musliman kaže. I mnoga su braća i sestre iskušani u vjeri. Imamo mi svi tih poteškoća. Mnogi bi kod nas vodili da nema ni namaza, ni jezana. Sve su to neki tereti, neka iskušenja, razumijete i zato u, moru kad to navali taj pritisak, iskušan si u vjeri, iskušan si u imetku, da li siromaštvom, da li bogatstvom, iskušan si u vlašću, da li si ti vladar ili neko te previše, <laughs> da, ili si ti podanik pa te neko e, previše pritegu. Kako god, sjećanje na ahiret je jedan od lijekova. Vjerujte, sestre dragi i draga braća. Sjećanje na ahiret i ta čvrsta vjera u Allaha. Mi ćemo svi proći. I moćni i nemoćni, i bogati i siromašni, svi ćemo proći. I niko ne, vi to dobro znamo, niko neće doći ničim pred Allah osim sa svojim djelima. A Allah u ovoj suri, vidite subhanallah kako upečat, inna a'tadna lil zalimine naran ahata bihim suradikuha. Kaže Allah će za, za zalime, za ljude koji znači budu otišli od vjere. Zulum, se, vi znate da se u Kur'anu čak zulum tretira kao širk. Inne širke la zulmu nazim. Najveći e, širke, e, zulum. Najveći zulum. Pa kaže, za zalime je Allah pripremio šta? Patnju koja će i sa svih strana okruživati. Pa kad se toga sjetiš, jel da? Ti znaš, ti imaš koordinate, imaš svoj kurs, znaš kud ideš, znaš kud hodaš. Pa kad se sjetiš, inne ljedine amenu, wa amiru salihat, i to je u ovoj suri. Vamilu sale, kanet lahum džennatul nuzula. Kaže, za vjernike i vjernice koji rade dobra djela, Allah je pripremio šta? Džennatul firdeus. Najveće džennete. Subhanallah. I zato to sjećanje na polaganje računa, kad Allah u, u suri Kehf kaže za nevjernike, fela nuqimu lehum jevmel qiyameti vezna. Zamisli, neko te treha, neko ti čini zulum, neko te krade, pljačka, hoće te ubije, neko te oštetio, neko te zakinu. Kad se ti sjetiš, Allah kaže, njemu na sudnjem danu neće biti postavljena uopšte vaga. Džaba ti, tva, džaba ti mladiću i sila, i vojska, i JNA, i sve što si imao. Ti na sudnjem danu, ako se ne pokajiš Allahu, niješ vagi imat. Allah kaže, nevjernicima ne trebaju ni vage. Njima neće biti ni vagano ništa. Ne ima potreba se vaga. Nema šta da se vaga. Subhanallah. I zato to sjećanje, prisjećanje na ahiret, na polaganje računa, na, to jednostavno ojačate, ti znaš svoj put, ovaj, očeličiš se i znaš da ćeš doći pred Allaha sa nagradom koju ti je Allah obećao. I sljedeća, vidite subhanallah, sljedeća lađa spasa koja se spominje u suri, Kef, za ova iskušenja, pogotovo iskušenje u znanju. Šta smo spomenuli za Musa islame? pametnim ljudima i učenim je vrlo teško biti skroman. On kad se mikrofona dograbi ovako ko ja, on ne zna da ušuti. <laughs> Sve dok ljudi ne zahrče u duboki san, <laughs> on, on jednostavno ne ušućuje. Naravno s tim što ja ne mislim da sam možete pametan. Ali u istinu, subhanallah, u istinu ljudi koji se okite ilumom, koji su, čak šta više mi kroz historiju imamo da je najveća naša ulema znala na ovome poklizniti. A vidite čemu nas uči sura. I zato zihnija i ti u svojoj struci kao električar. Ne treba čovjek misli da sve zna. Ja pogotovo u svojoj struci. To znanje treba da te nauči da zapravo manje zna, malo znaš. Kaže Allah se teđidni inša Allahu sabira. E, pazi, Musa, ali salam poslanik, dolazi nekakav hidr da ga podučava nekim stvarima koje su čudne. Tamo buši lađe, ubija djete, sve čudno. Međutim, Musa kaže, ja ću biti strpljen. Sjedim na koljenima, šejh i udri. Radi šta hoćeš sa mnom. To je pametnim ljudima teško. Pogotovo danas ovim nadri pametnim koji imaju diplome, a pameti nemaju. Njima je pogotovo teško ovaj, biti skroman jer danas su poremećene te vrijednosti da Bog sačuva. I zato, subhanallah, skromnost, skromnost je jedno od E, efikasnih lijekova u borbi protiv ovih vrsta iskušenja. Pogotovo iskušenja u, znanju, u ilumu. E vidite, drage moje sestre i braćo, do jacije mi ćemo ovaj, spomenuti još par stvari, imamo još. kef, zapamtite dobro. Jedno bitno, bitno obilježje, pište sestre, bitno obilježje sure kef je pokret akcija, akcija, rad, rad, djelovanje, nema stavanja. Otvorite suru Kehfi, vidite. Šta kaže Allah? Lekad laqina min seferina haza neseba. Kaže Musa svom mladiću. Umorili smo se od ovog puta. Znači hodali su, išli, išli. Radili nešto. Tri puta Allah kaže fentaleka. I nastavili su ići, nastavili su ići, nastavili su ići. Allah u, suri Kehf dva puta spominje fe etbe'a sebeba pa je krenuo, išao je, išao je, pokret, akcija. Pa onda tri puta se spominje Hatta iza Belega, kada je stigao, kada je došao. I onda na kraju kaže za Zulkarnejna, e i nuni bi kube, pomozite mi. Kažu islamski učenjaci, jedna od lijepih poruka ove sure je da ona od vjernika traži pokret, akciju. Nema spasa od fitni, od iskušenja, sjedeći, lelemudajući, pametovajući. Ustani, pokreni se, dragi brate, draga sestro. Pokreni se, idi u društvo, idi među, među i insane, uči, radi, kopaj, nečim se bavi i zanimaj, nemoj da sjediš i da ležiš jer će te to još više dotući. Allaha mi otvorite suru kef pa ćete vidjeti koliko puta Allah u njoj spominje pokret. U raznim formama. Krenuo je, otišao je, došao je, radio je, pokrenuo je, pomozite mi. Sve su to simboli da nam kaže rad, akcija i djelovanje. Rad, akcija i djelovanje. Šta je najveća zaštita koja se spominje u ovoj suri? Je Kur'an, dragi moji zihnija. Zašto? Kako to znamo? Kako počinje sura Kehf? Alhamdulillahi ladhi anzalna ala abdihi l-kitabe volem jeđal lehu i veđa. Jel tako? Spominje se Kur'an. Kako završava ova sura? قل لو كان قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي završava sa Allahovim riječima E, zadnji ajet spominje se Kur'an, kitab. Spominje se kitab kojeg Allah objavljuje svom poslaniku. Kažu učenjaci, pošto je Allah počeo suru sa Kur'anom, od spominjanjem Kur'ana, završio suru sa spominjanjem Kur'ana, to nam je dovoljan savjet i uputa da je Kur'an pravi, jedini i, ispravni lijek za, za, iskušenja i za fitne luke. Bitna opaska, isto tako. Pazite, u ovoj suri mladić poziva koga? vladara. Mladić pozivaju vladara. Prijatelj poziva prijatelja. Nermine, brate. Obratite pažnju, sestre. Prijatelj poziva prijatelja. Učitelj poziva učenika. Učitelj poziva učenika. Vođa poziva svoje podanike. Kažu islamski učenjaci, ako pogledamo ovdje ko sve koga poziva, vidjet ćemo da poslije vjerovanja i poslije Kur'ana dava je stvar koja je nužna u jednom društvu. društvu. Dava, pozivanje. U toj davi mora da učestvuje svako. Moraš pozvat svoju sestru Bolamba, moraš pozvat svoju tečišnu, moraš pozvat svog Amidžića. Ne moraš biti dosadan, ali moraš skrenuti pažnju. kakav si ti prijatelj ako ti je svijedno da on sutra gori u džehennemu? Kakav si prijatelj? Sura Kefran to govori. Jer subhanallah, pazite, poziva prijatelj prijatelj. Vladar poziva. Država u kojoj vladari ne pozivaju narod na hajde dobro, nema od toga ništa bola. narod u, koji nema omladine, koji nema dakle jednu zdravu, zdrav potencijal, taj narod je osuđen, osuđen na propast. Narod u kojem učitelji ne pozivaju svoju djecu na dobro, profesori, nastavnici, ako ne pozivaju djecu na dobro, to je društvo osuđeno na propast. Ovo su sve bitni elementi dave. Vidite su malo ovih smjernica. Kao da nam Allah hoće da kaza, pa vi ako ne budete imali svoje škole u kojim ćete vi odgajati svoju djecu i učiti šta je vjera, šta je ispravno, doći će oni koji će im govoriti o jedan razu, normalno. To nam Allah u suri Kef hoće kazati neću ovdje spominjati jednu stvar, mogu, biti pogrešno protuma, a hoću zapravo. Neki, kažu, u ovoj suri je dokaz da muslimani moraju voditi računa o svojim političarima. Koji ih vodi bola? Jer ako vlast i vođe muslimanima ne budu rađivali dobro, odošće, odoše oni svi skupa zajedno. Šta si ti? Šta si bez vođe? Šta si bez te snage političke? Ništa. Ko te zašto pita? Ništa si. Sve su to poruke sure Kef. I vidite, još jednu stvar i ja ću onda pravo u džamiju. Ovaj, <clears throat> u 43, ja mislim, jacija. Još jednu stvar, sestre Halalte, samo, još minutu. Kaže, zašto je Allah dao ime suri Kehf? Pećina. Vidite ovo, što se ova sura zove Kehf? Pećina. Što nije nešto malo ljepše? je da A ne može biti ljepše od ovoga što je Allah dao. Ali vidi, zašto se zove Kehf? Kaže, zar nije kad pomisliš na Kehf, uzmijete jeza? Ima tamo nekakvih škorpija, možda ima kakvih budala, možda ima svega tamo. Kućeš baš u pećinu. Kaže i učenjaci, Allah nam ovdje podcrtava da ono na što te Allah nasavjetuje, bolan osloni se na Allaha, ti ne znaš gajbe i prepusti se Allahu Đelešanu. I ulema kad govori o suri, o pećini ovoj u koju se sakrili mladići, drage sestre, kažu da je ovo pećina dave. Pećina dave. Jer vidite kakav je hajr iz nje pošao. Ljudi se sakrili od belaja, nešto su malo posijali. Kad su se probudili, došli, čitav narod vjeruje. I znate po čemu su oni poznali svoj narod? Po parama, ostale pare isti. Inače ne bi znali da je to njihov narod, svi vjernici. Dakle, kad ti Allah posavjetuje, uradi to i to, pokori se bolan, iako ne znaš u čemu je hajr. Ko je mislio i ko je, ko je znao da je u toj pećini takav hajr? Ali eto, Allah je dao hajr. Pa molim Allah te bareke da nas uputi i da nas učvrsti na pravom putu. Da vas Allah nagradi što ste došli halal. ovaj, ovako nam je malo stiska sad ovo kratko između Akšama i Jaci. Salam alaikum rahmatullah.